ancorau pri homai raitoi. La octobra decembra 2018 numero de UNESCO Curiero en Esperanto de nove montras kiel grava estas la temo homai raitoi. Estas vera premio che ni povas ec sen page legi tion tresoron en nia lingvo. Dankon, signoro tresoro. Cittiu numero tractas pritiu temo, car en decembro 2018 oni celebras en la tuta mondo la septecan jubileon de la fama universala declaratio de homai raitoi, tutte prave. La mondo iam rapide marsas tra la 21a iarcento ca la tutmonda respecto al tiuui raitoi shainas ancorau lami, for. Necessas do insisti pritio. La revuo publicigis serion da articoloi de eminentai autoroi. Multai el ili estis verkitai antau iardecoi, kio montras che tiu afero daure sonas actuala, ec urgia nun tempe. Aldous Huxley cae Arnold Schoenberg estas du famuloi quiui sendis al UNESCO siaen contribuoin prigi en la iaro 1947. Nun oni republicigis ilin. La tuta el dono estas illustrita per belai bildoi de internazie conatai artistoi. Valoras la penon tra legi la tutan revuon cae pensi prigi, tion oni plei profite povus fari en grupoi, exemple de esperantistoi en iliai rondoi. Tio resultigus duoblan gainon, la practicadon de bon stila lingvo, cae pli fortigon de nia convincitezo pri la besono che ciui homaranoi engagigiu. Sed lau mia opinio, unu articolo plei frape trafis la kernon de la ferro pri homai raitoi. Gi sur la pagio tridec, sub la titolo Confucea aliro al homai raitoi, de Lo Shung Shu, 1903-1985, professoro pri filosofio ce la Occident Cina Universitato, sciencisto, cae consilisto por UNESCO. La texto, ancao il 1947, comencidias per schlossilla informo. Mi citas. La termino raitoi ne existas en la Cina tradizio, sed la basa etica concepto de Cina e sociae politicae relatoi estas plenumado de la devo al sia naibaro, prefere o la acertado de raitoi. La ideo de reciproca e moral devoi estas considerata kiel la fundamenta instruado de confuceismo. Poste li clarigis que la terminon oni devis crei en latina lingvo por esprimi occidentan penson, cae que oni moderne decidis usi la vorton shuang li, por raito. Lau vorte gi signifas potenzo CAI intereso. Ien la kerno de la afero. Se temas pri homai raitoi, necessas agoi, pli ol declaroi. Necessas sinteno, mancas practicado. Shainas do che la giusta voio cuscias en educado. Al ciui infanoi generatio post generatio ni donu concreta in exemplo in insistu che tio estas homa devo qui la tuta homaro tion en sorbos tiam ne plu necessos vortoi por gi gi estos natura parto de cies vivo dankon unesco dankon universala esperanto asocio dan con traducistoi por tiu valora curiero.